Nire amaren aldetik eh, aitatxi amatxi eta izabarekin eh, bizi izan naiz angelun. Gero aitatsi izan duzen, baina eh, beti egon naiz amatxi eta miren txokimon. Eta egia erran, aiei esker diet nire gaurko zoriona, zeren biziki ongi pasada. Gero txikitatik izan baitira gurasoak preso, askifito fito naiz maleroski. Baina aiei esker ez dut inoiz gaizki pasa, beti biziki ongi pasa dira, bai bidaiak, autoan eh, musika hitz egin eta eta gero bo eh, egoten ginen hoteletan denak elgarrekin. Eta bisitetan ere denak biziki ongi pasatzen genuen, baina betzi beti izan da, bai, bai istripu bat eh, izatearen beldura, guraldi txarra egiten zuelarik. Santza handia izan dugu, ez dugu inoiz istripurik izan, ez dugu inoiz beste lako arazorik izan, baina bai gero dira bidai luzeak, oitu gira.